عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاه بالحمد لله رب العالمين Kaže od Anesa ibn Malka radijallahu anhu se prenosi da vjerovjesnik sallallahu da su vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem Abu Bekr i Omer radijallahu anhuma odpočinjali namaz sa riječima Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Znači ono što se čulo kad su učili, otpočinja bi sa Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Ofi rivajetin, sallaitu ma Ebi Bekrin, Umara, u Othmane. U rivajtu kaže da ne se klanjao sam se Abu Bekrom, Umarom i Osmanom. Fa lem esma ahadan minhum yaqra bismillahirrahmanirrahim. I nisam čuo nikog od njih da su učili bismillahirrahmanirrahim. Znači ovdje govori o ovim namazima u kojima se u kojima se uči na glas. Ako se razumije, kaže lem esma, nisam čuo da su učili voli muslim, u rivajatu kod muslima, sa lejtu halfe nebije sallallahu alaihi wa sallam, wa abi Bekrin, wa Umar, wa Athmane radijallahu anhum, kaže, klanjao sam iza vjerovjesnika Abu Bekra, Umar, wa Athmane radijallahu anhum, fa kanu jeftetihuna salate bilhamdulillahi rabbil alemin. Oni su odpočinjali namaz riječima Elhamdulillahi rabbil alemin. La jedkurune, bismillahirrahmanirrahim. Ne bi spominjali bismillahirrahmanirrahim fi awwali qira'atin wala fi akhiriha na početku učenja niti na kraju ovo je tekst tih više rivajeta od ovog hadisa znači hadis govori u globalu o tome da se ne uči bismila u namazu shodno tumačenju znači jednostavno učenjaka da se ne uči znači da se ne uči na glas naglas ono što se uči, uči se, počinje se sa Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Znači, e, Subhaneke se uči u sebi, a Uza se uči također u sebi, Smila se uči u sebi, a onda prvo što se naglas uči je Elhamdulillahi Rabbil Alemin. A onda nas to vodi do, do razilaženja učenjaka po ovom pitanju. Pa je Pa su tri mezeba, Hanefijski, Šafijski i Hanbelijski, znači Ebu Hanife, Šafija i Ahmed su na stavu, da je mustehab da se uči bismila prije Fatihe. On su na stavu, da li se uopšte, znači, po pitanju mesela, da li se uopšte uči bismila prije Fatihe? Znači, tri mezeba su na tome. Svi imamo malikija. Da, da je mustehab da se uči bismila. Gdje ćemo postoji razilaženje kako se uči, kad. Da li naglasi do sebe. Znači, tri mezeba su na tome, mimo Malikija, da se bismila, da je mustehav da se uči bismila. Znači, ni vađu. Čovjek koji prouči, uči, e, klanja u namazu, ne prouči bismila, prouči uh, fatihu sa elhamdu arabidale, mi nispravamo je fatiha. Što tu govori? To govori znači da ako nije vađu, znači nije, nije bismila od fatihe. To je pojenta. Da, da je bismila prvi ajet fatihe, da mora učiti kako će biti ispravna fatiha, ako nije bismila proučio. Što navodimo? Zato što kod nas u našim musafima ovdje je stavljeno da bi smila prvi ajet od, od Fatihe, tako? Od sedam ajeta. A to je jedno mišljenje. Ispravljeno ono drugo, da bi smila uopće nije prvi ajet, nego da bi smila kao i u drugim surama razvaja između sura. A onda bi došao sedmi ajet koji zadnji ajet se podijel na dva dijela. Gajbel Magdubi, Adihim tako galima dubi ali val dal nam odnosno prije toga Adina Surata Hm? Surata na vinu na. Po dijelu na. Da bi osmi ajet ovaj. Ne ima osm, sedam ajet. Gdje mora ga sedam ajet po, po drugom kuranskom ajetu? Sedam metani, kako došlo u kuranskom ajetu. Sedam značenja, sedam ajeta ima. Dobro. Ta mesela ima veze s ovim ovdje ta pa mesela, da li je bismila prvi ajet fatihe ili nije bismila prvi ajet fatihe. Drugi stav učenjaka po pitanju učenja bismile uopšte u fatihi, u namazu, kaže ima, ima malik, ono su malikijski mezeb, otove, ala adem ima šarijete, da uopšte nije mu stehav da se uči, nije propisan, čak, čak ima rivaja da je mekru, da je mekru bismila učiti na početku, na početku fatihe u namazu. Ima, ima malo dokazuje to sa rivajetima, ovog hadisa od Anasa radijallahu anhu kojim došlo la jed korune bismillahirrahmanirrahim. Ne bi spominjali bismillahirrahmanirrahim, što kako kaže, nisu uopšte učio znači. Dakle, zato svojim se hadisu koji smo malo prije spominjali. Znači, u rivajetu je došlo la jed korune, ovaj, kod muslima. Zadnji što zruči. Ne bi spominjali, kaže, uopšte, znači, znači ni vjerovijesnih selem, niti trojica, Evo Bekr, Omer, Otman, nisu spominjali uopšte. La, jed koruna bismillahirrahmanirrahim. Ima malik s time dokazuje, znači da nije propisano uđe bismillahirrahmanirrahim. A u stvari ima malo to izrađuje na tome da bismila leiset ajeten min Kur'an. Da bismila uopšte nije ajet od Kur'ana. Dok ova ostala tri mezeva, tri učenjaka smatruje da bismila od Kur'ana, samo što smatruje da nije prvi ajet od Fatije. Znači ima u tome razilaženje. Znači, da, li je, da, li je bis, e, da li je bismila uopšte ajet Kur'ana oko onog ko će ga složiti? A to je da je u suri koji? Nemelem da je tu bismila spomenuti da je ona od Kur'ana, da je ona iz Kur'ana. Ovo ostalo između sur, sura drugih, osim početka Teube gdje uopće nema bismile, gdje su složni učenjaci koji žmano ima bismile. Ove ostali, na ostali, znači bismile gdje imamo između sura, razvijedno učenjaci, je li bismila uopšte kur'anski ajet ili nije? Pa ima maliki stavu da nije kur'anski ajet uopšte. Nego to stavljeno da se zna, sam razlog među surama. Dok ovi drugi kažu, jes kur'anski ajet, ali ne ulazi u sure nije početak, nije prvi ajet od sure, ne ubraja se u suru prije nego što počinje. A imamo sve učenjaka koji kaže, jest, jest od Kur'ana, jest prvi ajet od svake sure koje počinje, gdje ima, bismila, naravno. Uglavnom, to je tema za sebe, ovaj, ima veliko razredenje, pisao sam o toj detaljnije stavu učenjaka, ima više stavu učenjaka po tom pitanju. Dobro. E, čime doka sa čime dokazuju ovaj drugi stav učenjaka koji kažu, odnosno prvi stav učenjaka koji kažu da je mu stehab da se uči? Onda kazuju sa hadisom od Ebu Hureyri radijallahu anhu, u kojem je došlo da je on klanjao namaz i učio na početku Fatihe Bismillah Rahman Rahim, dok nije došlo do Bada Dali. Pa kad je završio namaz, rekao Inni le eš behukum. Salate bi Resulaj, salaten bi Resulaj sallallahu alaihi wa sallam. Hadis bilješ Buhari u svom sahiju. Kaže, ja sam klanjao, namaz koji najviše liči namazu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A proučio bismo na početku Fatihe. A hadis bilje Buhari, znači vjerodostan, što ukazuje u stvari da je znači da je propisano uči bismilu, samo što se ona nauči na glas, u tome je poenta, znači. Da vas ne buni. Naravno od nas sad ovo nas vodi e, ovaj bliži stav od ovi od, od, od, od, dva stavu, od dva stava od dva stava učenjaka, tu na čemu su ova tri mezheba, mimo Malika, A to je da se bismila se uči, da je mustehab da se uči bismila. Mustehab znači nije vađiva, kada čovjek zaboravi, znači nije, nije uopšte ne utječe na namaz. <clears throat> A zatim se učenjaci razvijaju oko toga, ova tri mezeba koji kažu da je mustehab da se uči bismila. Razvijaju se oko toga da li se u namazu bismila, ovaj, da li se uči u namazu gdje se uči inače na glas, to su noćni namazi ili bajrami, ili e, pomlačenje sunca i slični namazi. E, da li se uči na glas bismila, bismila ili se uči u sebi? Pa je poznato ono čemu su naše hanefije, čemu su hanabile, a to je da je mustehav da, da se bismila uči u sebi, a ne na glas. Znači da nije propisano, nije osuneta bismila uči na glas, nego prvo što se uči na glas počne Elhamdulillah Rabbil Alemin. To je poznato, kod nas smo na to navikli. Međutim, kad odeš kod, na mjesto gdje žive šafije, šafijski mezeb, po šafijskom mezebu bismila se uči na glas. I to se vjerojatno imao prije, možda ako kanjate neka za Arapom nekim, koji je došao iz, iz mjesta gdje je šafijski mezeb. Oni kad počinju namaz, oni počinju bismila Rahman, Rahim, Elhamdu, Ravdali, Min, na glas se uči. Znači, na tom imam šafiju, odnosno šafijski mezeb je na tom. Šime dokazuje to šafija? Znači, e, opet da ponovim, znači, Hanefije i Hanabile su na tome da je, da, znači sve, sve su mezeva na tome da je mustehab učiti. A Hanefije e, i Hanabile su na tome da se uči bismila u sebi. I sunet je. Dok su, e, dok su šafije na tome da se uči na glas kao i Alhamdara Bidalimin. Onda se posle pita do šta je imam šafije dokaz ako je vam imam hadis koji drugačije govori. Imam šafije dokazuje sad hadisima u kojim je došlo o načinu klanjanja e, poslanika sallallahu alejhi ve sellem hadis koji bilježi Buhari u svom sahihu u kojem je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao e, da je pardon da je Enes radijallahu anhu opisujući njegov namaz rekao kan kako opisiva njegov kiraet pa kaže kanet mudden e, Oduž, ra, znači, uh, oduživao bi, učio bi polahko poslanik sallallahu alejhi ve sellem, stavljao bi dužine Znači, e, ne bi brzo učio. Učio bi, znači, bismillahirrahmanirrahim. Znači, smo učio, razlačio, ne bi ono bismillahirrahmanirrahim. Govorimo namaz. Kaže, thumma qarra bismillahirrahmanirrahim. Kaže, bi meddin bismillah. Wa bi meddin rahman. Wa bi meddin rahim. Opisuje, znači, Enes radijallahu anhu, znači, u detalje. Kad bi učio bismillahirrahmanirrahim, kaže, odužio bi bismillah. Pa odužio bi rahman pa odužio bi Rahim, znači razlačio bi učenje, ne bi, ne bi brzo učio. Onda imam čaka kaže, znači u opciju je došlo, kako je učio još opisano da bi smilo učio. Ako je, kaže, ako je Enes radila, čuo kako on učio bismilu, znači učio bismilu. Učio je naglas bismilu. Kako će se opisati da učio, kako učio bismilu ako nije učio naglas? Ako učio u sebi bismilu, kako će znati Enes radila da učio bismilu? A ti izbiđeš Buhari u svom sahihu. Također hadis od Umu Selemi radijala, bilježi, Ahme, bilježi ga Ahmed i Budavut, u kojem je došao također opis kirajta, kako bi učio poslanik sallallahu sallam u namazu. Pa ona kaže, kane jakta'u kirajtehu. Kaže, prekidao bi svoje učenje. Šta prekidao? Ajeten ajet. Učio bi ajet po ajet. Ne bi spajao. Ne bi Fatihu proučio jednom cugu. Pošto sam te ravio na učenje. Aske brzo, zlanda rao zalim, drago man, drago malik, vodin, zlanda rao zalim, zlanda rao zalim, zlanda rao zalim, amin. Sve od jedan put, znači, nema, da. Nego bit će ajd po ajd. I onda opisuje u Museleme, kaže, bismillahirrahmanirrahim, pa stani. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pa stani. Znači, ajd, ajd. Pravio pauzu. Kaže imam Šafija u ukazuje, znači u opisu od Umu Seleme, znači da je učio bismilu, spomenuti se bismilu učio na početku Fatihe, što znači da učio na glas. Druga skupina učenjaka, to su Hanefije i Hanabil, govara na ovo, kaže ovi hadisi, ukazuju da je, da je propisano uči bismilu, a ne ukazuju stvar da učio na glas. Jer ovo sve je mogo čutko klanja blizu njega da je učio, a ne mora znači da učio na glas. Zašto? Pa kaže, zato što imamo Znači, hadi, ovi hadisi dva prijedna što je spomenuo, od Enesa i od Museleme, oni ukazuju da, je, da su njih dvoje čuli kako je učio. Ali ne mora znaći da učio na glas. Što? Pa kad je zato što, ovaj, <clears throat> eh, zato što imamo ovaj hadis ovdje, u Tefiko na li, od Enesa radi lana. Gdje on spominje da je klanio za vjerovijesnikom, a on je bio sa njim, družio se, dok je bio u Medinskoj, čito vrijeme. Pa je klanio za Ebu Bekrom, pa Omerom, pa Uthmanom, dok su bile halife. I niko od njih nije učio na glas. I to je ono, to glasio, jasno. La je skoruna, bismillah rahman rahim. Fja uvode vala fja fja. Nije učio bismillah rahman rahim ni početku, ni na kraju. Što na kraju ovo? Ajde, razumijem na početku. Što ću učiti na kraju? Aha. Na kraju znači da sljedeću suru počuš. Znači da se ne uči ni prilikom suri. Ako je početak suri, od početka učiš suru, ne treba bismillah učiti na glas nego suru počneš odmah. I zato ako ste vjerojatno slušali imame kad uči, ono, kad spajaju dvije sure, pa stane na kraju jedne sure, pa treba sljedeći učiti, ne čuješ kad kaže Bismillah Rahman Rahim, nego u sebi prouči Bismillah Rahman Rahim. Pa nastavi dalje uči sljedeću suru. <clears throat> Dobro. Znači, eh, ono, eh, stav Anefija i Hanabila, oni dokazuju znači s ovim hadisom ovim ovdje kojim mi govorimo što je po nalihu danas radilanu u kojem je došlo znači gdje je jasno naznačeno da da trojica halifa i poslanik sallallahu alejhi ve sellem oni klanjaju za njima nisu izgovarali na glas bismillahirrahmanirrahim i Allah zna najbolje znači bliži stavio tu na čemu su na čemu su ova dva mezheba u odnosu na Šafi na Šafi šafijski mezheb dobro ovaj hadis znači ukazuje to što se tiče ovih mesela razilaženja. Znači obradili smo dvije mesela. Prvo da li, da li je da li je propisano uči uopšte bismilu, a onda druga druga mesela, a to je da li se ta bismila kod onih koji je propisano suči, da li se uči naglas ili u sebi. Prije pa ti je odgovor su namaz naravno. Uh, <clears throat> ovaj hadis znači ukazuje na to da je da je ovaj propisano učiti bismilu, shodno tumačenju, znači da ni učio, da ni učio, da nisu oni učili naglasno, su učili u sebi. Uh, e, takođe ovaj hadis ukazuje na to da bismila nije ajet od Fatihe. Jer da je ajet od Fatihe, morala bi se učiti na glas. Morala bi se učiti na glas, ko što su i ostali ajeti učili. Što će razvajati prvi ajet, učili u sebi, ne znam si li učio, nije učio, različite se, A ostalo se sve učilo na glas. Da je, da je prvi, da je bismila prvi ajet Fatihe moralo se učiti na glas, zajedno sa Fatihom, sve i ostali, koji ostali ajeti. A imam i drugi, drugi hadisi naroda, na, na, na, najjači argument po to pitanju da bismila nije od prvi ajet Fatihe, to je onaj poznat hadis kada kaže poslanik sa, sa, hadis kursi. Kada kaže, kada rekao Allah Želšanu, podijelio sam Fatihu na dva dijela. U jednom, znači gdje mi veliča moj rob, a u drugom gdje ja njemu uslišavam dove. Znači, kad podijeli tu ajti, kad podijeli ajti napola, tako biva. Pa, i onda počinje ajt po ajt. Pa kaže, kada kaže moj rob, alhamdulillah rabil alemin, kaže, pohvalio me moj rob. Ar-Rahman, Rahim, i tako dalje. Ne, o, besmila se uopšte ne spominje, to je pojent. Znači, uopšte ne spominje, besmili. A priča o Fatih, i da podijene Fatiha na dva dijela, i tako dalje. Dobro. Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam